Antras laiškas Timotiejui. Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažadą, mylimam vaikui Timotiejui. Malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo tėvo ir mūsų viešpaties Kristaus Jėzaus. Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju kaip ir mano protėviai su tyra sąžinė, be paliovos tave prisimindama savo maldose dieną ir naktį. Menu tavo ašaras ir trokštu tave pamatyti, kad sugrįžtų man džiaugsmas. Aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje, ir esu tikras, tebe gyvena tavyje. Todėl tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu. Dievas juk davė mums ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasę. Todėl nesigėdik mūsų viešpaties liudijimo nei manęs jo kalinio, bet draugė su manimi kentiek Evangelijos labui, gale Dievo, kuris mus išgelbėjo bei pašaukė šventuoju pašaukimu – neatsižvelgdamas į mūsų darbus, bet savo laisvų nutarimu bei malonę, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. Ji dabar tapo regima, pasirodžius mūsų išganytojui Kristų Jėzui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo evangeliją. Aš esu jai paskirtas šaukliu, apaštalu ir mokytoju. Dėl šios priežasties aš ir kenčiu tuos vargus, bet nesigėdiju, nežinau, kuo įtikėjau, ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtą į turtą iki anos dienos. Su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje laikyk savo taisyklės veikus pamokymus, kuriuos esi iš manęs girdėjęs. Sergėk brangų patikėtą į turtą, padedamas šventosios dvasios, kuri gyvena mumise. Tu žinai, kad nuo manęs nusigrėžė visi esantis Azijoje, tarp jų Figelas ir Hermogenas. Viešpats tebūna gailestingas Onesiforo namams, nes jis dažnai mane stiprindavo ir nesigėdijo mano grandinių. Bet atvykęs į Romą rūpestingai ieškojo manęs ir surado. Viešpats te suteikė jam aną dieną rasti viešpaties pasigailėjimą. Be to, tu geriau žinai, kiek daug jis yra tarnavęs man Efeze.